Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru, dini islam. Upoznaj svoju vjeru, islam, kroz kuranske ajete, hadise Allahovog poslanika alihi salatu oslam, govore islamskih učenjaka, upoznaj propise svoje vjere kako bi se znao vladati po njoj, držati se nje, biti musliman u pravom smislu. Ovaj serijal, kao što nam je poznato, ide petkom. Pratimo ga u danu petka. Petak je najbolji dan u sedmici. Petak je najodabraniji dan u sedmici. I budući da se ponavlja svake sedmice, petak je i najbolji dan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojne odlike krase ovaj dan. Ovaj dan ispunjen je brojnim blagodatima također i posebnim namazom koji se ne može nikako nadoknaditi, naklanjati i sl. Dakle, džuma namazom. Petak je nazvan džumom i najbolji je dan, jer u njemu nalazi se veliki skup muslimana. U njemu u petak okupljaju se muslimani. Pokazuju kako treba biti jedinstveno se. Pa je nazvan džumom upravo zbog tog okupljanja muslimana. Pa je petak nazvan također džumom zbog okupljanja, nalaženja mnogog dobra u tom danu. Poznato je da Allah subhanahu wa ta'ala spušta bereket u tom danu i također spušta jedan trenutak u danu petka koji ukoliko se iskoristi u dovi, ukoliko se u tom trenutku bude dovilo Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah jalla vala će se odazvati toj dovi. U Kabuli će tu dovu, prihvatit će tu dovu i dati ono što dotični od njega uzvišenog traži. Kažu islamski učenjaci također da se petak zove džumom, i zbog toga što su se Adam i Hava našli u petak. Brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam govore o vrijednostima ovoga dana i također adabima, lijepim postupcima koje bi muslimani, naročito oni koji odlaze na džumu namaz u džamiju, trebali se pridržavati tih adaba. Veliki islamski učenjak i muhaddis, učenjak hadisa Ibn Huzeime, rahimehullahu ta'ala u svome sahihu zabilježio je hadis u kojem se spominje da je Allaho poslanik alihi salatu oslam tri puta upitao Selmana radijallahu ta'ala Selmana el Farisija svoga ashaba, svoga druga, upitao o Selmane kakav je to dan petka. Kakav je to? Znaš li kakav je dan petka? Šta se nalazi u njemu? Koje se dobro nalazi u njemu? Pa je Selman radijallahu ta'ala svaki puta kada mu je bilo postavljeno pitanje, dakle tri puta, i on je odgovorio Allah i njegov poslanik najbolje zna. Allah najbolje zna i njegov poslanik. Pa je nakon trećeg puta Allahov poslanik alihi salatu wasalam odgovorio Selmane, to je dan u kome je u potpunosti stvoren završeno stvaranje tvoga oca Adema. To je dan u kojem je stvoren Adem, ja ću ti reći o petku, o danu džume, nema ni jednog čovjeka koji se očisti na dan džume, dakle okupa onako kako je naređeno, zatim izađe iz svoje kuće, dođe na džumu, sjede i šuti sve dok se ne završi sa džuma namazom, a da mu se time neće oprostiti grijesi koji su prethodili prije te džume. Dakle, u ovom hadisu Allahov poslanik alihi salatu sam spominje razlog nazivanja petka džumom. A to je stvaranje Adama alaihi salatu wasalam. Kod predislamskih harapa, dakle i prije dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wasalam sa dini islamom od Allaha jalla vala, postojalo je ovo okupljanje u petak. Čak dakle i predislamski Arapi okupljali su se petkom i taj dan, dan petka ili džume, zvali su El Arube, Zvali su ga El Arube, veličali su ga i oni, okupljali se i tada osoba po imenu Kab ibn Lu'aj držao bi im govor. Kao što dakle mi muslimani danas imamo džuma namaz, imamo jedan od tih propisa džuma namaza jeste hutba koja se drži džematlijama i u kojoj se upućuju savjeti, daju smjernice do narodne hutbe, savjetuju se kako postupati u ovom vremenu u kojem danas živimo, šta trebamo činiti, čega se pridržavati, kako bismo bili bolje vjere, kako bismo popravili svoj dunjaluk, svoj ahiret. Tako isto i predislamski Arapi su u danu petka kojeg su nazivali El Arube držali govore obraćali se. Pa jedan od njih, Kab ibn Luaj, savjetovao je pred islamske Arape svoje prijatelje, svoje sunarodnjake, podsjećao ih na dolazak Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam i spominjao im ko će on biti, iz čije loze će doći, preporučivao, naređivao naprotiv kada se on pojavi da ga prihvate, da ga slijede, da povjeruju u njega. Također o petku govore i drugi hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o njegovoj vrijednosti. Pa jedna od posebnih vrijednosti jeste što je Allah subhanahu wa ta'ala upravo petkom i ovim posebnim propisom u njemu, džuma namazom, uputio ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame i učvrstio ga da se prihvate ovog propisa. I prethodnim narodima, prije naroda Muhammeda alihi salatu sam prije dakle nas ovoga ummeta i prethodnim ummetima, prethodnim generacijama bila je propisivana džuma, bio je propisivan ovaj namaz u danu petka, pa su ga ostavili, nisu ga prihvatili. Pojedini su ga odgodili za subotu, a pojedini drugi za nedjelju. Stoji u hadisu kod imama Buharije da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao mi smo zadnji narod na Dunjaluku, a bit ćemo prvi na sudnjem danu, prvi ćemo mi ući u džennet. Oni su prethodni narodi bili prije nas i dobili su knjigu prije nas, a mi smo došli nakon njih i dobili smo objavu knjigu nakon njih. Međutim, oni su se razišli od istine. Oni su se razišli od istine. Oni su se odvojili od svoje knjige, odstupili su od knjige, dok je nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio u onome u čemu su se oni razišli, oko čega su se oni razilazili. Pa je ovo, kaže Allahu poslanik alihi salatu sam, ovo je bio njihov dan, petak, džuma, bio je njihov dan, njihov propis od kojeg su se oni razišli, a Allah je nas uputio njime. Allah je nas, ovaj umet, umet Muhammeda alihi salatu wasalam uputio, njime podržao, njime petkom, danom džume, tako da je ovo naš dan. Ovaj dan, današnji dan je naš dan, a sutra je dan za jevreje, a nedjelja je dan za hrišćane, kako bilježi imam Buharija u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa. Dan džume je najbolji dan u kome se pojavi sunce. Dan džume je najbolji dan u kojem se pojavi sunce. Kaže Allahov poslanik alihi salatu osam u hadisu kojeg nam prenosi Ebu Hureyra radijallahu ta'ala na bilježima muslim. Kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam najbolji dan u kojem se sunce pojavi jeste petak, dan džume. U njemu je stvoren Adem. U njemu je Adem uveden u džennet. U njemu je izveden iz dženneta i sudnji dan će nastupiti u petak. Najbolji dan u kojem se pojavi sunce jeste dan petka, dan džume. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u džennet, u danu petka, u njemu je izveden iz dženneta i neće nastupiti sudnji dan osim u danu petka. Zatim, petak je, kako se kaže, gospodin svih ostalih dana, odnosno najodabrani dan, kao što je došlo u prethodnom hadisu, najbolji dan u kojem se pojavi sunce. Isto tako, dakle, između svih dana, čak dakle dana i u godini, budući da se petak ponavlja sedmično, petak je najbolji dan. Pa u hadisu Ebu Lubabe, Ibn Abdul Munzira, Allahov poslanik alihi salatu oslam kaže, kako bilježi Ibn Mađe, šeh Albani ga ocjenjuje dobrim, doista je dan džume, doista je petak gospodin, gospodin svih ostalih dana, dakle najodabraniji dan. I kaže, Allahov poslanik alaihi salatu u ovom hadisu i najvrijedniji dan kod Allaha. Vrijedniji je bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i od hađskog bajrama i od ramazanskog bajrama. Njemu petku pripada pet osobenosti, pet odlika. Pa kaže Allah je stvorio Adema u petak. U petak je Adem spušten na zemlju. U petak je Allah usmrtio Adema. U petku je jedan trenutak u kojem čovjek bude li se obraćao Allahu subhanahu wa ta'ala za nešto, Allah će mu to i dati, osim ako bude tražio zabranjeno i u petak će se dogoditi sudnji dan. U njemu, u petku, nastupit će sudnji dan. Nema ni jednog meleka, kaže Allahu poslanika alaihi sallam, da vidimo kakvi smo mi. Nema ni jednog meleka, nebesa, zemlja, vjetrovi, planine, mora, a da ne žude za petkom. Allahu akbar. Nema ni jednog meleka, pogotovo bliskog meleka. Nema ni jednog stvorenja, nebesa, zemlja, planine, mora, vjetrovi, a da ne iščekuju željno dan petka. Koliko mi iščekujemo ovaj dan? I kako postupamo u ovom danu? Kakve poslove činimo? Da li ono zbog čega je petak poseban. Džuma namaz, odlazimo na džuma namaz. Kako i hatibi, imami, iskoriste taj dan. Pripremili se kvalitetno za džumu, za hutbu, da poruče svojim džematlijama, ukažu im, daju savjete, smjernice kako da se nose sa ovim vremenom punim iskušenja. Zatim, došlo je u hadisu da je petak muslimanski blagdan. Poznato nam je dobro da hađski bajram i ramazanski bajram su naša dva blagdana, blagdana muslimana. Isto tako i petak. Čuli smo, sva stvorenja raduju se petku. Koliko se mi radujemo? Koliko mi taj dan iskoristimo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i zahvalnosti njemu. Nije u redu, čućemo često ljude da kažu muslimanski praznici su hačski bajram, kurbanski bajram. Čak kažu i petak je muslimanski praznik. Nije u redu da se kaže praznik jer ovi dani nisu i ne smiju kod muslimana biti prazni. Kaže se praznik, kada se samo jede i pije i provodi. Ne. Ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao od dana da se između ostalog i na takav način ponašamo, da jedemo i pijemo, međutim i da zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao te posebne dane. I poznato nam je dobro kroz šariatske tekstove da Allah subhanahu wa ta'ala u tim danima spušta bereket, da Allah subhanahu wa ta'ala u tim danima za dobra dijela posebno nagrađuje. Pa na takav način nas Allah subhanahu wa ta'ala postiče ne samo da provedemo te dane u jelu i piću, već i kako i u zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa isto tako petak je muslimanski blagdan, dakle poseban dan, kojeg trebamo biti svjesni, čega trebamo biti svjesni i iskoristiti ga. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu u hadisu, Enesa radijallahu ta'ala, hadisu koji je dobar, kaže, došao mi je Džibril s nečim poput bijelog ogledala, na kojim se nalazila jedna crna tačka. Pa sam mu pitao za ovu tačku šta je to, a Džibril alaihi salam je rekao, to je džuma, to je petak, Allah je petak učinio blagdanom tebi i tvome ummetu. Allah je petak učinio da on bude blagdan tebi, o Muhammede, i tvome ummetu. Iako, dakle, petak je poseban dan. Evo čak, dakle, jedan od muslimanskih blagdana. U njemu se nalazi trenuci kada Allah subhanahu wa ta'ala odaziva se dovi svojih robova ukoliko ne traže zabranjeno, nije u redu da se petak posebno obilježava nekim ibadetima kojima ih nije, koje nije činio i kojima petak Allahu poslanik alihi salatu sam nije uveličavao, obilježavao. Pa je Allahu poslanik alihi salatu sam zabranio da se obilježava dan petka ili da se uoči petka na veće posebno klanja nekoliko desetina rekata ili da se dan petka posti, da se na takav način zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne, dovoljno je ibadeta koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao u danu petka. Da, kada se pozovemo na džumu, da odemo na džumu da Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo spominjemo i nakon završetka džume da se raziđemo i tražimo halal obskrbu slaveći, spominjući, veličajući Allaha subhanahu wa ta'ala i da u zadnjim trenucima dana petka, odnosno između ikindije i akšama, da mnogo dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovoljno je tih ibadeta. A još dodavati od sebe neke ibadete, poput posta, da se maksuz posebno posti taj dan, iz zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala to nije propisano. I to nije činio Allahu poslanike alaihi salatu sam Jedino, ukoliko čovjek, ne znam, posti Davudov post, post Davuda alaihi salatu sam je najbolji post, a to je post da čovjek jedan dan posti, drugi dan ne posti. Dakle, najizmjenično da posti i ne posti. Pa ukoliko se tada, mora se, dakle, jedne sedmice potrefiti petak, onda nema smetnje on ne posti taj petak radi petka, već posti svoj Davudov post. Nema smetnje. Međutim, da čovjek ne posti nikako i onda kada dođe petak, maksus da posti radi petka, dakle to je zabranjeno. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu kojeg nam prenosi Ebu Horeira, a bilježi ima muslim, kaže ne određujte noć u oči petka za namaz između drugih noći. Nemojte posebno izdvajati noć u oči petka za namaz Ako niste to činili u prethodnim noćima i nemojte da izdvajate dan petka za post između ostalih dana, osim ukoliko u petak zadesi se jedan dan od dana posta koji posti neko od vas. Preporučuje se u danu petka također jedan od posebnih ibadeta koje većina muslimana, nažalost, zapostavi. A to je često, mnogobrojno, donošenje salavata na Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Može ovako. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. A najbolje je Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama sallajta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim neka hamidu majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneka hamidu majid ovo je najbolje. Dakle, salavati koje učimo na sjedenju prije predaje, predaje selama. Dakle, da često ujutru kada osvanemo, da često donosimo salavate i selame na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I poznato nam je, čujemo i u toku džumanske hutbe, prouče se ajeti, tim ajetima trebamo se podstaknuti da barem preostali dio toga dana petka provedemo u donošenju salavata i salama na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allahovog poslanika. Pa kažu hatibi, spomenu nam ajet Inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ala nabi. Ja ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnika. Pa i vi, o vjernici, donosite salavate na njega i često mu šaljite selame, pozdrave. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nam je to propisao i on prvi, inna Allahe wa melaikete, on prvi otpočeo je sa tom naredbom, zatim njegovi meleki, zatim Allah subhanahu wa ta'ala to traži od nas. Ako tvrdimo da smo vjernici, ako tvrdimo da smo sljedbenici Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Dakle, u hadisu Eusa radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alihi salatu wa sallam kaže doista je dan petka najbolji dan od vaših dana. U njemu je stvoren Adem, u njemu će se desiti puhanje u sur, nastupit će sudnji dan, pa povećajte donošenje salavata na mene u danu petka. Doista vaši salavati dolaze do mene. Vaši salavati mi se pokazuju. Povećajte vaše salavate u danu petka na mene, doista vaši salavati mi se pokazuju. Također u hadisu Enesa radijallahu talan spominje se da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam učestajte donošenje salavata na mene u danu petka, dakle u danu džume, to je petak kada imamo džumu, i u noći uoči petka. Dakle, lijepo je propisano da čak i u noći uoči petka, na večer, u četvrtak na večer, mnogo donosimo salavate i selame na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. nas. nas vjerovjesnik alaihi salatu oslam na to. Pa kaže, onaj ko donese jedan salavat na mene, Allah će donijeti 10 salavata na njega. To jest, ko kaže, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, Allah subhanahu wa ta'ala će tog dotično koji je donio salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Allah će njega spomenuti kod svojih najodabranijih meleka deset puta. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, tvoj gospodar, onaj koji te je stvorio, koji je dao da živiš na ovom dunjaluku, koji se brine o tebi, a istovremeno nema nikakve potrebe za tobom. Ti si taj koji ima potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. Svi mi ne možemo bez Allaha džel nikoliko je treptaj oka. Dok on nema nikakve potrebe ni za jednim od svojih stvorenja, mako oni bili. I Allah subhanahu wa ta'ala, koji je visoko iznad sedam nebesa, iznad sedam nebesa je arš, Allah jalla vala iznad arša, on tebe spominje. Hvali se tobom pred svojim najodabranijim melekima. Zašto? Zbog čega? Zbog toga što ti samo jedan put doneseš salavat, na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato nemoj da propuštaš ovu priliku. Da te spomenu neki uglednici, državnici, velikodostojnici u čarši. Umahali da se priča o tebi po dobru. Drago bi bilo tvojim roditeljima, tebi samom bi bilo drago. Međutim, ko te spominje? Spominju te obična stvorenja kao i ti što si. Zar da ti ne bude drago? Zar da ne žuriš, žudiš, priželjkuješ da te spominje gospodar stvorenja? Allah subhanahu wa ta'ala. Evo puta. Donosimo što je god moguće češće salavata i salame na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Po pojedinim učenjacima lijepo je učiti i suru el kahf petkom. Suru el kahf koja se nalazi jeli, na sredini Kur'an i Kerima 293. četvrta stranica do 304. stranice u Kur'an i Kerimu. Zatim, da što je god moguće više dovimo, što je god moguće više dovimo nakon ikindije namaza. Po ispravnijem mišljenju, dakle, taj trenutak u kojem Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu jeste, dakle, trenutak od ikindije do akšama, odnosno blizu akšama blizu Akšama. Kako je došlo u hadisu, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kod imama muslima kaže Allahov poslanika alihi salatu uslam u petku se nalazi jedan trenutak kojeg musliman klanjajući i moleći Allaha subhanahu wa ta'ala za nešto, dakle što je dozvoljeno, neće pogoditi, neće potrefiti, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala to neće i dati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno će mu dati. I taj trenutak, kao što rekao, po ispravnijem mišljenju jeste u zadnjem satu petka, odnosno zadnjem satu prije, prije akšama, kako je došlo u hadisu, tražite trenutak koji se priželjkuje u danu džume u petak od ikindije pa sve dok sunce ne zađe. Zatim u hadisu džabira potražite taj trenutak u zadnjem satu. U zadnjem satu ili zadnjim trenucima nakon ikindije namaza. Dakle, pred sami akšam, što je god moguće više, dovimo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo su neki šarijatski tekstovi koji govore o vrijednosti dana petka. Pa odazovimo se ovim hadisima. Dan petka prihvatimo kao naš dan, kao naš blagdan u kojem ćemo zahvaljivati se Allahu subhanahu wa ta'ala na njemu. Allah subhanahu wa ta'ala je čak upotpunio našu vjeru u tom danu. Allah subhanahu wa ta'ala je uputio nas tim danom. Pa dakle, upoznajmo se što je god moguće više sa ibadetima koji se čini u tom danu. Kako, na koji način? Da ne bismo mi od sebe nešto dodavali, već da bismo se držali onoga i kako treba onoga što je činio i Allahov poslanik alihi salatu sam, a poseban ibadet i ono što dan petka čini ga posebnim jeste džuma namaz o kojem ćemo ako Bog da govoriti o našoj narodnoj misiji pripremama za džumu obavljanju džume, namaza i onome što slijedi poslije toga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, zatim slijedi ono što je najbolje i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas popravi u našoj vjeri, da oprosti svima nama, meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da nam se svima smiluje, da nam oprosti naše grijehe i da nas uvede u džennet.